ปาตสันติ อุปาตสันติ ทางเมืองเหนือเรียกว่า มหาสันติงหลวง แปลว่าบทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรมสวดเพื่อสงบเหตุร้าย และสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือนคำที่อุปาตสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย แต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่ง ในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวัติลกะราชาธิราช หรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย ซึ่งครองราชสมบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1985 ถึงพุทธศักราช2030 เป็นพระคาถาล้วนจำนวน 271 คาถา จัดเข้าในหนังสือประเภทเชียงใหม่คันถะคัมภีร์นี้ เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปปาตสันติ เพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดี มีคำเล่าว่า สมัยที่ท่านแต่งอุปปาตสันตินั้น ที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติ มีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอ พระมหาเถระศีละวังสะจึงให้ประสงค์ สามเณรและประชาชน พากันสวดและฟังอุปาตสันติ เพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมือง ต่อมาชาวพม่ามีความเลื่อมใส นำคำพีนี้เข้าไปในประเทศพมา่า ชาวพม่าทั้งพระสงฆ์และประชาชน นับถือพระคำพีอุปาตสันติว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก พากันนิยมท่อง นิยมสวด และนิยมฟังกันอย่างกว้างขวาง แพร่หลายไปทั่วประเทศพมา่าในสมัยห้าร้อยปีที่ล่วงแล้ว ในงานพิธีสืบชะตางานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น อุปาทสันติคาถานั้น มีเนื้อความเป็นไปเพื่อยังความสงบอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น เพื่อสงบเหตุร้ายทั้งปวง เพื่อป้องกันอมนุษย์และยักษ์ทั้งหลาย เป็นคาถาที่ช่วยให้พ้นจากความตายก่อนกำหนดเวลา เป็นคาถาที่เป็นเครื่องยั่งยีกำลังของข้าศึก สามารถจำเริญชัยชนะแก่พระราชา และนำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงให้หมดไป อุปาตสันติคาถา เป็นบทสวดอย่างพิสดาร ท่านจึงกล่าวพระนามของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งที่มีมาในอดีต ในปัจจุบัน และจกมีมาในอนาคต รวมตลอดไปจนถึงท่านที่ทรงคุณ ทรงอำนาจ ทรงฤทธิ์ในทางที่ดีอื่น ๆ เช่นเทวดา อิน พรหมยักษ์นาคคนทัน ครุฑและอสูรเป็นต้น เพื่อขอความเป็นมงคล ความสงบ ความสวัสดี ความไม่มีโรคชัยชนะและอายุ รวมทั้งขอให้ท่านคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเพศภัยนานับประการ อันจะบังเกิดขึ้นในการทุกเมื่อคำพีอุปาตสันติ เป็นคำพีของไทย แต่ต้นฉบับได้จากเมืองไทยไปอยู่เมืองพม่าเสียนาน จนแทบกล่าวได้ว่า คนไทยสมัยหลังๆนี้ ไม่มีใครรู้จัก ไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อคำพีนี้ แต่บัดนี้เป็นที่โสมนัสยินดียิ่ง ที่เจ้าคุณธรรมกุณาพรนามเดิมเช้าทีตะปัญโย ปรเรียนธรรมเก้าประโยค วัดมหาโพธารามปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ท่านได้ชำระคำพีนี้เป็นภาษาบาลีอักษรไทย เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านที่ไม่สันทัดภาษาบาลี โดยได้ต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพม่า จากท่านพระอาจารย์พัฒนตะธรรมานันทะ มหาเถระอัครมหาบัณฑิต แห่งวัดท่ามาโอ จังหวัดลำปาง ต่อมา เจ้าคุณพระราชยานปรีชา เจ้าคณะเขตดุสิตและคณะสงฆ์วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร ได้นำบทสวดอุปาตสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองการจนาพิเศษเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2539 ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทย ณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และได้เดินทางไปสวดถวายในจังหวัดต่างๆอีก จนครบทุกภาคทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ ถวายเป็นราชสการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้ และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดิน เพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวหมู่คณะ ชาวไทย และชาวโลกทั้งมวลขอถวายพระพรเจริญ พระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคล เพื่อชนนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชจสมภารพระองค์ สมเด็จพระประมินทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้คณะสงฆ์วัดราชพาธิการาม และคณะสงฆ์ทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชวโรกาส สวดพระคาถา อุปปาตสัมติ หรือมหาสัมติงหลวงฉลองพระเดชพระคุณเพื่อดับประปัญญาบารมี ถ้ารับพระราชทานสวดไปมีได้ต้องตามอัครวิธี ในพระคาถานะบทใดบทหนึ่งก็ดี ขอเดชะพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระคันติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัย แก่คณะอาตมภาพ ผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพร สรับชังสเสนังสะพันทุงนรินทาง ปริตตานุภาเวสธารักขตูติภริตวานเมตตังสเมตตางปทานตา อวิคิตจิตตังปริตังพนันตุสักเทงกาเมจะรูเปงคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเน เตรตเทจะขาเมตรุวนาคาเนเทหวัทุมให้เขตเตหุมมาจายันตุเทวาชลาทลาวิสเมยขะกันทับ พระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทาวเมสุนันตู ธรรมสวนกาลุยามปทันตาธรรมสวนกาลุยามปทันตาธรรมสวนกาลุยามปทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ นตตาสดทิงกรณตุนโนวรรังตนาสัมปันโนเมตังกรณ มหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริตันนิพนธิปรุปมหากายโยมหานาทโมหาพโลมหาการุณิโกตันธามหาสัน ติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโสสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามาปภาเิรุจิตต นิโครตปริมาณตโลนิโครตปังกปิมพนทสตาสุทิงกโรตุโนอติเตระตโนเปโตติปังกโรมหามุนิปปานินทาวเตตัสสถาเน ทวันสสโยชเนวันสสตสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโลกาตโรสันทาสัตุสติงกโรตุนโนอาคาสิติหันตุเปโร โกนทานยนนามนายโกสัมปทารมเมหิอัตโมสัมปปารมิตากโมวัสสัตสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโมเจตุโสสัมปปยาสัทธาโ นทิงกรอนตุโนอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุกกตนจุติงทรวมันกโลนนามาสัมพุทโธนาวติสหัสสายุโกจัพพันนรังปิโยตัสสหัสโลกทาตุย โยปรันตาตาสัจจเตติเอสสุทิงโรณตโนนาวุติรตโนเปโตสุมโนนามนายโกตัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณต คุณเนหิสัมปัสสันตหิตเตตะโกกะโรตุโนมหาสันติงอารกยานจตุขังสัตตาอสิติรตโนเพโทสันติสหัสสอายุโกเรวตโตนามสัมปุตโตสั ามปโลโคนตรอนมุนิตาสัสเรีเรเนพานตาปะพามาลาอนุตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาสุทิงกโรตุนนโมภิโตนามตัมพุทโนนวติสหา สายุโกสังสารสาคะเรตันเตภะหุโมเจติทุกโตอันตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเจติติสาสัมภาสัทธาสุติงกโรจุนโน โนมัทาสีสามปุณโทเตชาสีสุรติกัมโมอันทปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพานปาปะโกโลเกวัสสะสตสหัสายุกโรตุโนมา หาสันเตงสุกิตาจะมายังสัทธาปัสุโมนามาสัมพุนโทโลกเจตโทนราสะโพหันตปัญญาสรตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสะสตตสหัสสานิอายุตัสสมเห ตินอนขอป็นปวนตัวการุณิโกสัทธาสดสิงกโรตุนโนอาตตาสิสิรัตโนเปโทนารัตโทสัมปตามโทนิรันตรังติวารันติงโยจนังพระเตปภานาวติวานสั สหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติตุกตโตสันเตโตปิสุติงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปตุโมตโรมหามุนิตาสปากติการังสิปรันติทวา สัสโยชเนวัสสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเตโตปิปาเลตุโนสัตตาอัตถาสิติรัตนานิอาจโยกตโตมหามุนิตุเมโท นามจามปุตโตนวุติสหัสสายุปตัสสะปาตติการังสีปรันติโยชนังสัทธาปาเรตุโนสัทธาปุตโตปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสารตโนเพโทสุจาโตนาม นายโกเหมวันตัวมหาเวรมหาสมวินโนโนนนาวเทวาตสหัสสานิอายุตาสมเหตินโนบปิปุนัวการุณิโกตตาโตติงกโรตุโนอสิติรตโนเพ โวปิยทาติมหามุนินาวุติวนสสหัสสานิทัตวานโลกาคนายโกโวติสัปพคุณัวเปโตสามปโลกตุกามปโตสามปโตสังวินาเสนโตสามพังโตถิงกรโรตุโน อสิติรัตโนเปโตอันตทัสสินราสโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอัตทาสินายโกตัสสปากติการังสีพรันติโยจนังสัทธานิรันตรังติวารันติงนา ทโสตสิงปโรตุโนธรรมทัสสิจะสามพโพโตอสิติหัตถโมคโตอติรโรจติเกเจนะสเทวาสุรมานุเสวาสัสสะสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมพพสา เตปโมจเจติพยารังกตุโนสัทธาสิกทานโทนามาสัมปุทโธสัตติรัตนโมูลกตติปเวโสติชนะโคสัตสหัสสายุโกสังสารสาคราโลเกสันตาเรตวาสติ วะเกนิพาเปติจโยสันตาสตาตุติงสโรตุนโนสันติรัตนโมเปโทติสโร ปักกนายโกอนุปโมอัสสิโตอตุโลอุตตโมจิโนวาสัสตัสหัสสานิอายุตาสมเหติโนอารกยานจะมหาสุขังโหตุโนตัสเตจะสาอัสปันนาสรตโนป ตโสโลกานกนายกจันนมพุจังวิโรเทนตัวนิพาเป็นตัวสัตวะวเกนวุติวาสสหัสสานิกตวานโวเกมหายโสอุตรันตัวปะหุสัตเตตตาโจตงกโรตุโน อัสเสติรตันวเปโตวิปัสสิโลกนายโกปภานินทาวเตตาสสะมันตาสัตตโยชเนโตวปิเทวมโนสานังพันธนาปริโมจยิอสิติสหัสสายุปนาโทสุติงกา โรตุโนสันตติหันตโมเทโทติกินาเมตนายโกปภานิทาวเตตาสสมมันตาโยชนะตเยโตปิอตุลโยสามพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหา สันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสปูนามาสามปุนโทเหมรูปตมุปโมสันติรัตนมุตเตโทสันติจะสหัสสายุปกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุณิโต ปิสทานาทศธาโสทิงกโรตุโนตาลิสรตโนเพโตกกุสันโทมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตสยโยชเนจัตตาลิสสหัสานิตาสอายุอนุตตร ตโรตุโสสถานาโทอายุงตุขังปรันจโนโกนาคมนสามปุตโตติงสหัสสะสมุตโตติงสวัสสะสหัสสานิอายุตาสมเหติโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสัง คังสุราละเยมหิตะเลจะชนะตังสัตธาสวดสิงกโรตุโนตัสสะโปนามสัมปุตโตธรรมราชาปปังกโรเวสติหัสสมุตเตโตเวสัสหัสสอายุโกอนุปโมสมสมุ เทวสัตธาอนุตตรกโรตุโนมหาสันเพียงตาโรกยานจัจยังสัทธาอัฏฐารสหัสโคเพโทโคตมมตักยวัตโนตาพันโยตาปฏิลโกตาปโลกัสุขาปโทสัมโพ ตโตสัมปธรรมานังปะเกหิปะกยวายุตัวเวชาจรณะสามปานนโสตยาโรตยังตถาตุโนอาปาติตาจะสามพุทธาอเนกตตะโกติโยสาปโลกมพิญญายสัพพสันต านุกรรมปิโนสัมภเวรพยาติตาสัมปโลกสุขามปทาสัมปโทสังวินาเซนตาสัมปโทติงสรวนตุโนอนาคเตจะสัมพุตโตเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวะ รมหาสันติงกโรตุนสัพเพปัจเจกสัมปุตตานิโรธจานโกวิตานิราลยานิราสังกาอัปปมายามเหสโยทุเรติวินายเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนเตสันเดติ กะปะเลกัตวาสัทาสันติงกะรอนตุนวะสวากาตาติสัมปันโนธรรมโมสัปริยาติโกสังสารสากราโลเกตาเรติจินละโคจารนกิเลสัชาลวิทังสีวิสุทโทปุตตะเทวิตตนิพ ปานกรรมโนสันโตตถาโตจิงกโรตุโนสิลาติกุณสัมปันโนสังโฆมาคคเลติโตจิตินตริโยจิตาปาปนตากินายโยอนุตโรอนาสวะปริตุทธโนิราสาโสภวาภเวเน ปปานโคจโรสันตสัทธาตสสิงคโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอักโกอาุธรรมจักกาปิตมโยตัทธาโสสิงคโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิท โนตโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภาติโยภาตติโลจตากินายโยอนุตโรโลกาสจริโตเทโรสตาโดติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาตา มมวิโตสุตนมหาเีนาตวเทโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเทโรมหาปัญญจิตตมาโรจิตินริโยจิตตปัญจติโกโลเกตตาสุติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโต เอกากมานโตอาคตัมมมโนปัตโตสดทารโรขยังตถาตุโนจตวาติกาจปัญญาสเตรังกิสหายตาปัตวานาปรมังสันติงสตาโสติงกรตุโนเยติงสพัทวาคิยาร รูเปนาตุลวันนิโนขีนาตวาวสิปุตาเตกรอนตุอนามยังอุรุเวลกาสปอปิมหาปริสานโมตโมตปิโตอากาธานามิสทาโสติงกรอนตุนโยนติกาสปัตเตโรปุ ญญาเกตโตอนุตตรสสังโฆสีลสัมปันโนตตาตัวติงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันตโยเทโรขยากาสะปสังโยตตภวนิเตเหสตาตัวติงกโรตุโนโลกนาทังสเปตว วานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิโกตัสสกลังนาคติโสลสิงสาลิโกตนมหาปัญญยปตัโมอาคตาวโกธรรมเสนาปฏิเสธโทตถาโสถิงกโรตุนนปาทังกุลิกามาเตน นาเวจยังสัพกรรมปันโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโตปริวัติตุมโมกัลลานโนมหาเถโรตุติโยอาคาสาวะโกอิทิมันตานังโตอาโคตตาโรติงกโรตุโนมหากัสสปะเตโรบิ โอตัสสะกนากันนิพพุตุสกุณากันิกิตโตตติโยสัตุสาวโกอรัญญวาสาภิรโตปังตุโกรตโรมุนิสุขตัสสะสนตโรตตาโสะติงกโรตุโนอาปาติอนาปาติยาสเตกิจายโกวิ โตวินเยอาคันเนเกโตอุปาลิกาตุวันนิโตวินเยปารมิปัตโตวินยาโคจรวมุนิกโรตุโนมหาสันติงสสทยารกยังตถาตุโนอนุรุตตมหาเถโรติปจักโคนโมตโมยา ติเตโตภะคะวะโตโดตยาโลกยังตถาตุนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุตมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตจัตตาโตจึงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังเกติสาตุสัมมาต บาหุสุตโตธรรมสโรสัทาสดถิงกโรตุโนกิมิโลติริสัมปันโนมหาตุธรรมปิตโตมหากินาสวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวสิตวานปสันโนพุทธาสเนปภคุจารหัตัง ังปัตตสโตาตาสวสถึงกโรตุนโกลมปัสสาทัชนะโกกานุทายิมหิติโกเอตตาคาติโตเทโรตถาโสถึงกโรตุโนเตโตธรรมกติตานางเกนางเวทานปารโคปกนโนมันตานิยาโก โตเทรโตติงปโรตุนอนปารทวาจมหาเทโรติง นาทานโมตโมตปิโตอาคาทานามิสัทาโสจิงตโรตุโนตังเกตปาสิตมาสังเวทาเรนวิชานโกตัจจานโนภวนิสเนโหเทโรตุจิงตโรตุโนละกุนตปาติโยเทโรมันจุสร รานะโมตโมตปิโตอาคาทานนมหิตธาตุสิงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคตากินายโยอนุตโรตุโพติโพตธรรมโนเตโรตุทิงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวะโตคติรวะนิโย วิเวกาปิระโตเทโรสตาโสติงกโรตุนโยาเยนังอตโมเทโรกังคาเรวัตนามโกสมาธิยานาปุตโลสตาโสติงกโรตุนโสนจักโกเลวิโตปิอาราตเวริยานโมตโมปะเห หิตัสโตสัทธาเทรโตถึงปาสุงกโรตุโนกัลยานวากรนานังโตโนกุติกันโนปิจาโคติวันนิโตเทโรโดถึงปาสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเทโรติวันอิติเวสุตโตโตระโต ปัจสยาเทมิสสาสดถึงสารตุโนสัทธาติโมตานังอาคโควากาลิอิตินามะโกปาโมจะปะหุโรเทโรสัทธาสดถึงสารตุโนราหุโรปุทธพุทโตปิเสงคราตามานโมตโมทายาโทสัพ ปะธรรมเมตุมหาสันติงกโรตุโนสันทายปาปจิตวานรัตปาโลปรังสมิเอตสังเคติโตเยวสตาโสติงกโรตุโนคุณตทานโนมหาเถโรสรากังปัสมังคโตตติโตเยวสานามิต ัทธาตุถิงกโรตุโลปฏิภาณวันตานามปิอาคโคติตุตะวันนิโตวันกิโสอรหาเสตโทสัทธาตุถิงกโรตุโลสัมมันตปาสาธิกานังอาคาทานังหิตาปิโตอุปเสนโนวังคันตะปุตโตสัทธาโส สิงกรรจุนทาโตมัลาปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาปะโกทปิโตอังคาฐานามิสทานุสถิงกรรจุโนปิลินตวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาฐานามิโสทยาโลกยังตถ ธาตุนนทาหิยยธารุกิริโยเขปาเพ็ญญาณโมตโมตโรตุนนมหาสันเตงอารขยังจะจยังสัทธากุมารกาสะปัตเทโรจิตตกเทนโมตโมมิชาวิตากุปัจเจโทสัทธาโสถิงกโรตุนน ปฏิสัมปิตาปัตตานังอากัตตานังมิตาปิโตโพติโตอรหาเสตโตสัทธาสุทิงกโรตุโนอัปปาภาโตมหาเตโรอัปปาภาทานโมตโมภากุโรอรหาจาโตสัทธาสุทิงกโรตุโนปุเพ รนิวาสเวทีนังอคติพุทธวันนิโตโสติโตนามโสเทโรตถาตสทิงตโรตุโนมหากาปินาเทโรปิปิโกโอวาทโปอาอุปุสโลโอวาตตาเนตถาตสทิงตโรตุโน